Ba, Real Union taldearen egoeraz lehen pertsonan ezagutzen duen norbaitekin hitz egingo dugu jarraian pisu handia du berak aldagelan, bere ibilbearengatik eta, bueno, zelera ateratzen den bakoitzean erakusten duen konpromisoagatik, gorkak ijera, eguerdion! Bai, eguerdi hon. Bueno, aipatu berri dugu Real Unionek oso oso eskura duela, datorren lehenengo federazio mailan aritzea, eta denboraldi hasieran markatutako helburu hori ba, ba betetzea. Behar diren puntuen bila, gogotxu bidaiatuko du Real Unionek tarazonara, ez? Bai, bai, ba, azkenen bigarren fasea ondo hasi deu, eta irugara ipen honek, ba, egia esan, e, bentaja garrantzitsua eman digu, eta e, hoi, ba, gertu dauka, hasiera baten jarri genuen helburua eta hoi, ba, geozta bete da lortu, ba, asko ze eta iganden egordin e, ospatu baldin badezak dugu, ba, oain dikan hobeto. Ba, helen bailen amaitu, eh? eta helburu nagusi hori bete. E, denboraldi hasieran e, ez genuen, ez genuen sinesten, nahi dut esan, ez genuen kokatzen gehien goek taldea den lekuan gaur, gaur egun den lekuan. ibilbide luzea izan da, e, ibilbidea askotan komplikatua, baino alata guztiz ere, ostopo guztia gainditu egin dituzue, eta azken finean, orain e, esango da genuke, egina dagoela, eh? Bai, eh esan daiteke illa gina daula, e, eta hoi, ba, argi dago, e, jende berri asko, entrenadoren laniteko modua berria jazan, eta e, ni ados nau, ba, xeran pixat igual e, tamaino hartzea, e, zautzea, taldea itea batez, baino, jode, nik usteet, e, ba, jardun handi gaurra junala, ikusi dala, e, azte barruko lana, partidotan e, emaitzak batez batetze. Nik usteet, e, taldea gehozta sendoa ikusi ala, gehozta eta e, batua gozeola ideia gehozta eta garbio, eta hori azkenen, ba, azten zehar eta urte danan eh, indako lana eta evoluzioa gati da. Eta nik uste hor, ba, klupa pixeat, ba, aitorrek bai baukala, ze behinte eskatzu intentsiadeak, eskatzen eh, eskatzen dedikazioak eta, ba, horrekin lortu dugu, ba, asera, aseran esan dugu helburuei lortzea, orduan ba, nik uste talde hortatik, ba, jokalarik kontentu gombar deula, ze, e, aparte helburua lortu, e, beste gauza garrantzitsu bat indoblako, eta da, talde bezala progresatu eta talde bezala asko betu. Asi, alde hortatik, nik uste, e, bai kluben, da bai zale guztik eta kontentu eteko, e, eh, ba, alde hula kontentu bau. Eh, gorka, e, eta kontentu egon zaitezkete, zu ere, ba, defentsaren <laughs> parte bat zarelako, et, ze, bigarren, bigarren fase honetan, bueno, Real Unionek ez du un gol bat ere jaso, Bai, bai, baina bueno, hoi e, ez dautreten jendeak ba, beti esaetena. E, bai defentsako lan eta bai atakekoa amaikana da. Azkenen guri aurrelari batek edo estremo batek ondo presionau o ez presionau, ba, lehan asko kentzeigu, eta alde hortatik, bai, bai naiz defentsa, baino e, defenditze, defenditze dunak eta alde hortatik e, ez gola jasotzea narrazoia e, eh, amaika pertsona na, eta gero atatzean e, eh, beste taldekin are, bai, hoi ez da e, defentsen lana bakarri orduan, hoi gau, jokatzen aigean amaiken lana da, eta nik uste baloratu e, lan kolektiboa. Dena den gauzak erraste ditu, golik ez jasotzea, bueno, gauzak erraste ditu, gero bat sartu orduko, bueno, ba, irupuntuak urbilago dituzulako. Bai, hori beti esateu, ez da, e, eh, porterian e, eh, utxen bukatzeak, ba, beti esate deu e, eh, partioa zeetan elburu bat izan barruna, ze azkenen horrek lan asko asko errezteu, baki futbolengola e, fugolen gola e, gehien kostatzeana, eta bitu, ba, joztagutxin bihar irabazteko, e, eh, obe, hoi da talin lana hona izutala. Aipatu dizut ospotoa gain, ospotoa gain ditu ditzuela, e, eh, esaten dut hori. Aldi batetik, e, taldeak <laughs> erraztasun gutxi izan dituelako aurten. Eta izan ditu erraztasun gutxi, bai pandemia kontuaren gatik, baino ez duzuelako izan aukerarek e, baldintza berenetan lana aiteko Azpiegitura aldetik, lan baldintzak, Eta horrek normalean eragina handia izaten du. Eta zuek ere hori ere eh, gainditu egin duzue. Atorren urtean, ba, nik uste dut gauza asko konponduko direla, edo saiatuko direla konpontzen, baina horretak guztiz ere gainditu egin duzue hori eta azpiegiturak ez izatea lana egiteko, ba, bere garrantzia du, eh? Bai, baina e, bestale batetik e, nik uste klubetik eta e, muitu diala, e, beti saiatu diagutzako obena, obena lortzen, ba, ahi ez bentaseko zelaia, ba, igual pixal lesiok eta iotzian eh, zelai gogorra zelako, eta hori komentatzen denurako behala saiatu zian e, eh, oriokoa bilatzen. Bai igual ez duela euki estabilidade bat, baina horre bai demontzatzea, taldia ez daukan gogoa eta ilusioa ez da. E, eh, zaitasunen aurren, ez du, ber, ez du burua jetxi, ez da kezikan ez da ilusio berak ikutegian, eta nik uste hoi e, garrantzitsua izan dela e, bai, e, lagundu digulako talde bezala ebai e, obetzen. Azkenen e, danako e, oituta gaude, komodida batea, ba, eta ez da neneon e, rendimentu ez da jetxi, bat ez ilusio berak enjute ginalako eta gogo berekin. Asi que alde nik uste, taldian e, kulpa asko izan dula. E, eta alde langilea, ilusia zaukan taldea, eta hoi dana izan da klabea asuntontan. Taldearen bertute nagusia, zein den eh, azaldu barko bazenu, zein esango zenuke? Hoi horri balpisa tarra bat zu, ba, <laughs> azkenen, eguneroko lana esan nuke dela bertute. Ez bertute bat, baino eguneroko lanak indu e, geana izatea eta ni uste ba, igual, konstantzia esango nizuke, ba, e, joda, itorrek exigitu ditu eta gai izan gengarako, dukitzeko, egunero algenun nivel hobena ematen, argi dau batzuetan hobetu zula, bestetan okerrao baina honik uste, eta itorrek es, eskai, es, e, o asko eukideula eta hoi esan dezaketa irtude garantzitzuetako bat. Bai, Gorka, e, demoraldia amaitzea ardoa, eh, datorren urtea prestatzen, askok eta askok, eta oraindik, e, ba, komplikatu da, lehen maila hori e, jakitean nola antolatuko den, eh? zuek atzo, Mikel Azkuit eta zu, egon zarete bilera batean Madriden, eta hori ikusi duzue, geure mendizarren kolorea bezala, oraindik, ferde-ferdea. <laughs> bai, pixanik berdi ikuste, ez da, e, jokalari bezala ez zain normala ba, e, ba, temporada buztun azten, azten bada, ba, labi eta gaude, ...ta baintikan ez da ez errargi, da nahi dau, e, federazioak bilera bat indu hortaz, e, jokalarikin e, gutxi komentatu du, eta alde ba, bai ikuste pixkat berde, ez dakit nola ez dakit nola jungoan, baina hori guztet e, abuztura Eta eh, dana ondo iristeko, ba, eh korri pixatin barko utela, ze oaintxe bertan, ba, nahiko berde, nahiko berde, nota daola Bueno, ea, zehazten joaten den datorren denboraldiko dinamika, eta, bueno, ba, jokalari ei, eta taldei dagozkien, ba, ba, bueno, e, neurriak eta bar. Gorka, e, elkarrizketa bukatze bidera, e, zer egin bardura lunionek, tara zonan, edo dira neurketaren gakoak, ba, ba, puntuak, edo behintzat puntu bat lortzeko? ba, pixat ikusi izan, eta nolako taldean, ez da, nik uste, garrantzi asko ikiko gula, e, ba, nola, nola gain behai baloia zentzeko. E, behin baloia ukita, ba, bak igu realunien jokua zein dan, ez kapazitatea daukan, baina, jode, nik uste, eta erazunako erakutsi baloia badakila, badakila baloiak jokatzen, eta nik uste, ba, lortzen badadeu, hogei bakea, e, aukera hori kentzeko, e, baloia bai ez emateko, ba, aukera asko ditugula partidu niru puntu lorteko. Osondo gorka, ba, mi esker, gurean antxetirratian ba, beste, beste behin e, eta sorte hon, e, igandeko neurketari begira. Bale, ba, eskerik asko zueri, eta ber, sorte hori daukau, niru puntu lortu ditzakeun, eta burua mantematikoki ja lortuta bueltatu irunera. Horrelako energiarekin bazoazte, ziur baiet. Eh, zorte honetan eskerrik asko, gorka. Vale, zueri. Bai, aio, Aio, agur, agur.